Miles de problemas, a veces no da más. Aborrecido, pero dándole sin importar lo que digan los demás. Tuve de todo y quise no tener nada de presumo más, 6-5 es fácil que vamos por más. Salgo para la calle rey para desenvolverme, perdóname mamá. Por no ser lo que quería, pero yo quería andar en la mía, cantar, wea vía pa' que me pone un plato de comida y salía para el estudio escondía. Siempre vivo con la hipocresía, activo de noche y duermo de repente por el día. Todo lo que hago es porque llorando a todo le pedía. Ahora ve, me Camaro, Mercedes, pero empecé en un Kia. Tengo a los míos bendecidos y mi familia bendecía. a nadie le como comía, aquí puro te rías. Yo no tengo tío peinado con Diosito de guía, por si tú no lo sabías. Venimos de abajo destinado a tirar para arriba. Ah. O sea, ¿ne? ¿qué? Está de corte. Nosotros somos cortes corte, dinero con el doner Miles de problemas a veces no da más. Aborrecido pero dándole sin importar lo que digan los demás. Tuve de todo y quise no tener nada. Palas Para de preso más 6-5 es fácil que vamos por más. Salgo para la calle rey para desenvolverme, perdona mi mamá. Tuve que salir, Mike, buscarme. Estamos fire, no voy a dejarme. Tengo a mi hermano Gale que suele cuidarme. De lo que quiere matarme, versarme, leve, bajarme. Pero no pues, me quieren y me odian, pero la rama nadie me mueve. Nosotros somos el corte y de corte que saben ustedes. hablan y hablan sin saber lo que sucede en el estudio aborreció con la de su fino la manilla de nieve luchando por un para ver si se concede Free mi mis compañeros que están entre cuatro paredes. Mientras más fama, más vía llueve, pura realidad más para la